fotovoltai installajoi sur campoi. La monda lo giantaro crescas, cae protio tio ancau la besono pri nutrajoi. Sam tempe, sam tempe areoi estas ancau besonatai por electro el ecologia productado por cateni la climatan crison. La combino el agriculturo cae fotovolta tecnico povus mildigi tiun conflicton. Pure lau calcule, ecne unu procento de la tutterai agrocampoi devus esti equipitai per fotovoltai moduloi por covri la mondan besonon pri electra curento. Tion raportis sciencistoi de la Stata Universitato de Oregon en Scienza Magazino. En tre varmegai regionoi cun alta intensezzo de sun radiado, la concepto estas aparte favora. Sur test areo en Arizono, sciencistoi de la TIEA Universitato plantis diversain legomoin cae fructoin, cae montrigis, che la ricolto estis duoble au ec trioble pli granda ol sur comparai areoi sen fotovoltai moduloi. Post irrigazioi, la humidezzo restis pli longe en la grundo, cae la consumo de aquo estis mal pli alta. Ancau la suncelae moduloi profitis, cae estis dum tage e circa un nau grado e celsiuso pli mal varmai, ol moduloi sur cutimai areoi sen plantado de legomoi cae fructoi la malvarmiga effecto plialtigis la efficets gradon cae plialtigis la jaran ricolton de electro je unu procento, do ciui flancoi profitis. Lau Franza Sciencistino, la subsahara Africo, cae tropicae insuloi, estas la plei taugae starigeioi por agro fotovoltae instalagioi. Lau rapporto in faca magazino sun cela i modulo tie pri ne nur la microclimaton por la cultiva i plantoi ancau la sur campa i laboristoi profitis de la malpli varma aero sub la moduloi, i la instalajo i povus provisi regionoin per elettra energio qui ne havas aliron al publicai elettrai retoi Ali flanke, farmistoi tie nur mal ofte estas finance capablai porti la costoin por aciro cae funcciigo de la installagioi. El economia vit puncto, la agrofotovoltai installagioi ne automate farigios successa modelo, char la construado de tiai moduloi costas pli, cae tio pli altigas la costoin de la productado de electra curento sur tiae moduloi. Tial la combino de cerpado de electro el fotovoltai installagioi cun agriculturo ne taugas trebone por zonoi cun mal pli fortas un enradiado, car la plantoi sub la moduloi besona sufficie da lumo por bone cresci. Do fotovoltai installagioi sur agrocampoi al portos croman profiton cefe en varmegai regionoi, cie la infrastructuro estas nur malforta, cae oni tial besonas locain sistemoin por la provisato de electra curento.